miesta, kde sa hneď od rána našlapuje len tak jemne, opatrne, na iných dupoce a niekomu to vydrží aj do neskorého večera, lebo keď je kondícia a človek v dobrej forme, prečo by si teda občas nezadupal? Niekto je ako Vánok a ani si nevšimnete, kedy prichádza a kedy sa vytratí. Opačná verzia, tá si zase nikdy neuvedomí, že má v sebe vietor, ktorý tak povediac berie so sebou všetko, na čo príde lebo je to tu na tomto svete naozaj pestré a asi ťažko budete môcť donútiť korytnačku k väčšnému šprintu a kobru, aby neskočila po prípadnej koristi, keď ju má teda na dosah. Tie zákony prírody sú nám jasné, skrátka ich neoklamete, dajú sa tak maximálne nejako utlmiť, potom sa tak či tak udeje, čo sa udieť asi musí. No a zákonitosti rozhodli aj o tom, že sme sa prebudili už aj do toho 18. júnového dňa roku 2025. Tá verzia je ešte nejasná, hoci plány existovať môžu, ale nakoľko sa vydaria, to sa ukáže až vo chvíli, keď nastane moment bilancovania. Na začiatku cesty je aj Petrolejka, ďalšia časť, pri ktorej vás víta a príjemné počúvanie z Banskej Bystrice žela Peter Kršiak. není každé ráno jen sluncem zalité a nikde není psáno, že se záhy vzdálí dešť. přesto stojí za to vstávat a s odvahou jít ven, pokusit se brát i dávat, tak svět je nastaven. Svít mysel, co tě trápí, není na pořád. Slzy tvář tvou nyní zkrápí, přítra úsměv můžeš dát. Stíny potkáš na své pouti, na chvíli prchavou. Tak se prosím přestaň hroutit a zpívej píseň svou. Země vstává, vysíra, již vysíra, čekám na impuls. Bez otázky příliv lásky, mnou teď prochází a mír v duši mě rádem provází. Když se domů stáčí, kroužek se štěstím, asi vím už, o co kráčí, netrápím se tím, že se není nic bez konce, ten žal otupí. V duši rozezní se konce, až to jednou pochopím. v tejto relácii tí, ktorých máme aktuálne v kalendári. Samozrejme, toto nie je žiadne pomílenie sa. Karel Gott si narodení nový sviatok pripomínal vždy v júli, takže už mesiac dopredu ho avizujeme. Ten dôvod je ukrytý skôr v kolónke textára, pretože aktuálne by to malo byť o osobe menom Loufanánek Hagen, ktorý narodený v roku 1966 ako František Moravec v Prahe sa stalo a stal sa neskôr nielen spevákom, skladateľom a frontmanom skupiny Tři sestry, ale aj textárom a práve ten pán sa podpísal pod e, melódiu Michala Davida, čiže ďalšieho, e, kto sa narodil 14. júla a už to bude v tomto roku 65. výročie narodenia, v prípade samozrejme Michala Davida. Loufa Hagen, ten si o rok pripomenie 60 v tomto čase, čiže 18. júna. Pokiaľ ide o jeho príbeh, vyštudoval stavebnú fakultu, potom v roku 1985 zakladal vtedy hardrockovú formáciu Tři sestry, O rok neskôr mal ťažké zranenie, zrazil ho vlak a kvôli tomu prišiel aj o nohu. No a v roku 1990 už tři sestry ponúkli prvý album na kovárne, to je Nářez. No a v podstate tam sa to všetko začalo a nabalili sa fanúšikovia, ktorí kráčajú bok po boku s touto formáciou až po súčasnosť. No a neskôr sa začal teda prejavovať ako textár aj pre iných interpretov, takže niečo sa dá nájsť aj v spevníku Lucky Bílej, Ilony Čákovej, kapely Težkej Pokontr, eh, Maxim Turbulenc. Eh, s Michalom Davidom sa stretol aj pri tvorbe muzikálovej, už to bola aj Kleopatra, potom Golem, Mona Lisa. No a aktuálne sme si teda pripomenuli singlík z roku 2016, ktorý dávali dohromady s Michalom Davidom práve pre Karla Gota. Ten v roku 2016 toho tiež postihal celkom dosť, no ale aktuálne je to samozrejme príbeh, ktorý už musíme brať ako minulosť. Keď sa pozrieme do toho 2016, tak za také najväčšie body prípade Karla Gota bolo to, keď v marci informoval média o tom, že nad onkologickým ochorením definitívne zvíťazil, ale v nasledujúcich mesiacoch sa ešte musel potýkať s ďalšími zdravotnými komplikáciami a v ankete o Českého Slávika opätovne suverene zvíťazil. Načal tak neuveriteľnú piatú desiatku svojich slávičích úspechov v Pražskom hudobnom divadle Karlín. Za neho toho 41. Slávika preberala dcéra Charlotta Ela Gotová. No a pesnička Země vstává sa stala jednou z najobľúbenejších rádiových nahrávok alebo pesničiek, skladieb, ktoré boli ponúkané cez rádio. Cenu Karla, za Karla Gota vtedy preberal autor hudby Michal David. Takto vstupujeme do aktuálnej petrolejky, ktorá bude postavená na iných pilieroch, keďže tu máme skoro dvoch čerstvých šesťdesiatnikov. Na jednej strane je to textár, herec Václav Kopta a na strane druhej Pepa Vojtek, spevák skupiny Kabát. 21. júna obaja páni sú to rovesníci, si budú pripisovať a dokresľovať svoj šiestý krížik. V rámci trikolóry tam je to o troch pesničkách, ktoré majú niečo spoločné. Tak si pripomenieme zároveň aj ďalšie jubileum a to presne 210. výročie bitky pri Waterloo. Ako vieme, francúzsky cisár Napoleon Bonaparte vtedy utrpel v boji s britským a pruským vojskom zdrvujúcu porážku. No a keďže aj Napoleon Bonaparte sa objavil v pesničkách, tak tri nahrávky si pripomenieme tejto súvislosti. No a popri tom samozrejme budeme spomínať aj na iných, ktorých máme aktuálne v kalendári. No, tie nasledujúce tri nahrávky to budú už spomienky hlavne na tých, ktorých už osobne pozdraviť nemožno. Tak teraz to bude spomienka na textára, rodáka z Trenčína, menom Alexander Karšaj. Tento pán sa narodil 28. novembra 1921 Žiaľ teda, bol tam aj ten 20. jún 1992, keď zomrel tragicky pod kolesami auta. Ale zostali tu úžasné veci, lebo ako autor textov sa podpísal pod doslova evergreeny už z dnešného pohľadu, lebo kto by nepoznal skladby typu Diridonda. Nemám auto, nemám motorku, keď si sám alebo pod bielou alejou, čo sa týka nasledujúcej nahrávky, tak e, si dovolím povytiahnuť single, ktorý v roku 1976 bol ponúknutý ako b malej platne. Ivan Horvát napísal muziku, Alexander Karšaj text a za sprievodu orchestra Gustáva Broma Tuto nahrávku naspieval Karol Duchoň a pesnička dostala názov Hraj, hraj. Hraj. Kam mi vzala spánok pokoj mojím snom. Kam mi ho vzala, ani netuším. Pesničkou je Vánok ticho šumí strom. Spieva jej Vánok do uší. netrafili, ale niekedy sa dá aj v júni snívať o máji v texte Alexandra Karšaja, ktorý v Novom meste nad Váhom absolvoval gymnázium no a vzhľadom na vtedajšiu absenciu odboru žurnalistika študoval na Univerzite Komenského v Bratislave právo. Vo vysokoškolských štúdiách potom ešte pokračoval aj vo Viedni a v Prahe no a po návrate do Bratislavy sa zamestnal v štátnej správe to povolanie právnika toho veľmi nenaplňalo, preto pracoval aj v tzv. spravodajskej agentúre. V tom čase mal blízko k poézii, čoho dôkazom sú aj básničky, ktoré mu potom boli zverejňované v časopise s názvom Elán. No neskôr vydal aj básnickú zbierku Signály a v tom ďalšom období prešiel od klasickej poézie k pesničkovým textom. V prípade Karola Duchoňa tam by sme toho mohli povyberať podstatne viac. Aj tá úvodná singlovka Nálady, Sugar Sugar, Uber Pary, to bola tiež pesnička, ktorú Alexander Karšaj otextoval a ďalšími sa stali Mám dobrú správu, Odeta, Pieseň o decembri, Sen o belasej víle, no, prípadne Zajtra bude krásne, alebo Strašidla, aj Ačko tejto platne, Fontána, je práve textárska práca Alexandra Karšeja, ktorý samozrejme písal aj potom pre iných interpretov Eva Kostolániova, spomínaná Diridonda je zo spevníka Heleny Vrtichovej, Marcela Lajferová, Vlado Oravec, Zdeno Sichra, Tatiana Hubinská. Našli by sme toho naozaj neúrekom. No, čo sa týka jeho záberu, písal aj do motoristickej rubriky, tej sa vyhýbal potom po vážnej dopravnej nehode na ceste do Piešťan. Paradoxne o mnoho neskôr tragicky zahynul práve pri autonehode v Bratislave toho 20. júna roku 1992. To bol ten záverečný deň jeho životného príbehu, preto dnes takáto spomienka. Spomínať budeme ešte aj na ďalších. V rámci aktuálneho dátumu, ktorým je teda 18. jún 169. v kalendári tohto ročnom. Keď si posledné číslice prehodíte, tak vám zostane počet dní do konca roka. 196. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Vratislav, meno slovanského pôvodu. Významovo je to o osláve návratu alebo ten, ktorý vráti slávu. V Českej republike má svoj sviatok Milan majiteľ mužského krstného mena srbského pôvodu, milý, milovaný, mal by byť. No a vyzerá to tak, že dnes by to šlo urobiť si piknik, lebo máme tu Medzinárodný deň piknikov, čo je príležitosť na výlet, aj keď samozrejme ideálnejšie to asi bude cez víkend. Je to možnosť ísť na výlet aj s rodinou, aj s priateľmi, skrátka do prírody. Typické je sedenie niekde na deke, a potom si povyťahovať niečo, čo ste si popripravovali. Cieľom je oslava stolovania vonku a relaxácia. Tu snáď ponúkne aj nasledujúci interpret. Bude to ďalšia spomienka, v tomto prípade na rodáčku z mesta Hradec Králové, kde sa narodila 18. júna roku 1959, takže to jubileum bolo pred rokom. Speváčka, skladateľka, textárka, svojho času aj členka skupiny Neres Zuzka Navarová. Tá vyštudovala češtinu a španielštinu na Karlovej univerzite, no a v 79. vytvorila s dvojicou Vícázavský a Zdeněk Vřešťál takú zostavu, oni v podstate sa dali dohromady až o dva roky neskôr, pretože Vít Sazavský a Zdenie v v tom 79. začali a v 89. potom na jeseň si dali názov Neres. No a následne sa im darilo aj na festivale Porta, kde dvakrát zvíťazili. V 86. ponúkli prvý album nazvaný Masopust. Ten príbeh trval do roku 1995. Zuzana si potom Začala tvoriť iné formácie spolu s kolumbijským gitaristom Ivanom Gutierrezom, najskôr kapelu Tres. Vydali aj album s týmto názvom. V 97. vznikla aj kapela Neřeš, ktorá nadviazala na predchádzajúce obdobia a v podstate vznikla z kapely s veľkým K, ktorá sprevádzala Jarka Nohavicu. V 98. vydali aj album Neřeš, no a spolupráca aj s Mariou Rotrovou je tiež jednou z tých, ktoré bolo možné zachytiť. V prípade Zuzky Navarovej to bude návrat do roku 2003, nasledujúci hudobný, keď ponúkla album s názvom Jako Shanti Devi. V jej prípade je to v podstate to, čo už ponúkla na sklonku svojho života, keďže zomrela 7. decembra 2004 ako 45 ročná tak si poďme pripomenúť niečo také rozjúchané, čo sa na tomto albume objavilo. Táto pesnička nesie názov Cesta dom. Zbálím si sedlo stan a pěti struný banjo a radši dvoje boty na tu cestu dom. Bude tam byli starý vlk indián banjo, stoletá voda z mlžnej hor a dutej strom a každý kilometr zapijeme lákem za každou vokurkou si poškrábeme nos, anebo ucho to, když pojedeme vlakem. Smradlavým jako stádo koz. je, jupi, pláčte za mě činži, než najdu poklad podle skál. je, jupi, hrajte za mě džinži, džinži, brinži, na mě už vítr zapískal. Spálím si sedlo stan a první lístek lípy byly k nám jen v srdci rychlý šípy a že s nima přejdu přes kamenej most. Jippy a je, jupí, pláčte za mě činži, než najdu poklad podle skál. Jippy třetí sloka vůbec nelhala, protože napadla mě jenom na tři kroky. Plátem cestou od Karla plíhala. Jupi a je, jupi, pláčka za mě činži, než najdu poklad podle skál. Jupi a je, jupi, hrajte za mě, džinži, džinži, brinži, na mě už vítr zapískal. Spálím si sedlo stan a teď je struný benjo, radši dvoje bod ty na tu cestu dom, kde tam byli starý vlk indián Benjo. Stoletá voda z mlžnej hor, stoletá voda z mlžnej hor, stoletá voda z mlžnej hor a dutej strom. Tak, vieme, čo ju čakalo v cieli čo nás čaká dnes v historickom kalendári už naznačené čiastočne bolo takže bitke pri Waterloo sa ešte povenujeme vďaka trom nahrávkam, aj keď jedna z nich teda nebude úplne o tom mieste, ktoré bolo o veľkej prehre, ale ešte si budeme mať možnosť túto tému trošku rozpitvať. Z tých vzdialenejších udalostí dve vyskakujú. 5 mníchov v Canterbury pozorovalo svojho času výbuch na mesiaci, to ešte v roku 1178. Ide o jediné známe pozorovanie tohto druhu a predpokladá sa, že pri explózii došlo aj k vytvoreniu lunárneho krátera, neskôr pomenovaného Giordano Bruno, ale čím to pozorovali, to už správa neuvádza. Podľa londýnskych mestských záznamov uzavrel v roku 1583 istý William Gibbons v Londýne prvú životnú poistku vo výške 383 libier a odvtedy už ľudia riešia aj takéto veci. Prvý pohľad do 20. storočia, to bude už o 3 roky storočnica, keď e, americká letkyňa Amelia Mary Erhartová sa stala prvou ženou, ktorá v lietadle preletela cez Atlantický oceán. Ako cestujúci v lietadle pilotovanom Wilmerom Štulcom a mechanikom Lou Gordonom. Ona potom neskôr záhadne zmizla počas letu nad Tichým oceánom, takže bola nezvestná od 2. júla roku 1937 a toto zostalo ako údaj, mm, ten záverečný, lebo dohľadať sa ju údajne už nepodarilo. Vyštartovala mm, toho 2. júla asi po 1300 kilometroch sa spojenie prerušilo, lietadlo zmizlo no a už sa to všetko viac neriešilo. Čo sa žiaľ muselo ešte riešiť, aj sa to tragicky skončilo, to bola zrada Karla Čurdu a vďaka tomu v roku 1942 boli odhalení parašutisti, ich úkryt. To boli práve tí, ktorí uskutočnili atentát na Heidricha. Všetkých sedem parašutistov zahynulo, takže dnes to môže byť aj o spomienke na zostavu Jan Hrubý, Adolf Opálka, Jan Kubiš, Jozef Gabčík, Jaroslav Švárc, Jozef Valčík a Jozef Bublík. Práve tí v Prahe boli dohľadaní, no a ono aj filmové záznamy, ktoré sú respektíve natočené filmové verzie atentátu na Heidricha, tak jasne vypovedajú, ako to vtedy všetko skončilo. No a keď ešte sme v tých 40 rokoch, Možno spomenúť aj 80. výročie tzv. Přerovskej tragédie, čo bol krvavý masaker, ktorý sa odohral na švédskom vale nedaleko Přerova v katastre Horní Moštenice ako dôsledok nemeckej a maďarskej psychózy v Československu po skončení druhej svetovej vojny. Príslušníci 17. pešieho pluku z Petržalky, ktorí sa vracali z vojenskej prehliadky na Václavskom námestí vtedy postrieľali 265 obyvateľov viacerých e, obcí, no a išlo predovšetkým o karpatských Nemcov a Maďarov, ktorých ustupujúca nemecká armáda odsunula do českého pohraničia. Celková bilancia obetí 120 žien, 71 mužov a 74 detí, pričom najmladšia obeť mala iba 4 mesiace. Keď by sa už podobné veci nezopakovali. No a ešte v tých 40 rokoch jedna vec vyskočila, jedna udalosť. Komisia pre ľudské práva hospodárskej a sociálnej rady Organizácie spojených národov pod predsedníctvom bývalej prvej dámy Spojených štátov Eleonor Rooseveltovej schválila v roku 1948 návrh Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ale skúste sa niekedy práv domôcť lebo keď tá druhá strana drží kľúče od bagra, tak si bude rozhodovať podľa seba a vždy si to dokáže nakloniť tak, ako chce. Skrátka, máme v tom nejakú tú poruchu. Porucha bude aj názov pesničky, ktorá nám bude znieť ako spomienka na ďalšiu, dá sa povedať, že výraznú postavičku aj tých hudobných dejín, pretože keď sa povie Zora Kolínska, mohli by sme byť mnohí v obraze, aj tí neskôr narodení snáď, a hoci teda jej životný príbeh sa uzavrel pred 23 rokmi, takže dnešní tínedžeri asi ťažko už týmto smerom sa budú obzerať. 17. júna 2002 sa to všetko uzavrelo, no a my si Zoru Kolínsku pripomenieme v nahrávke, ktorá by mala byť z roku 1980, to mala tak 39 rokov a naspievala práve pesničku autorskej dvojice Ivan Vašica, Peter Petiška s názvom Porucha. Sem tam sa môže aj zadariť. je život pustá cesta, sem tam je život bál, sem tam máš chuť s tým všetkým prestať. Sem tam je na smiech, že si sa tieňová sem tam. Nič nemáš, iba času fúru sem tam. Si zase kráľ, sem tam robí človek inventúru a zistí, že ten život za to sem tam stál. Sem tam si v tvári spadá krásu, sem tam sa musíš smiať hodíš lásku, že zjistíš, že aj ty máš to rád. Tam jsem tam, sa zrúti vzdušný hrad. tam leží šťastie na ulici a každý z nás ho sem tam jsem tam, zadrů ti vzdušný hrát. Sem tam leží šťastie na ulici a každý z nás ho sem tam nájde a je rád. A každý z nás ho sem tam nájde a je rád. No, tak toľko príspevok práve zo strany Zory Kolínskej, ktorá prišla na svet v Kráľovej lehote v júli roku 1941 a stala sa neskôr nielen speváčkou, ale aj herečkou, moderátorkou, bola aj podnikateľkou. Pred 80 rokmi sa stiahovala rodina do Popradu, tam začala navštevovať základnú školu. Keď mala 8 rokov, prišla o maminu po autonehode. Neskôr sa ocino oženil druhýkrát a narodila sa aj sestra Lívia, No a na základnej škole už Zora Kolinská recitovala na školských slávnostiach, povyhrávala nejaké tie súťaže v recitácii, potom pokračovala v štúdiu na gymnáziu v Košiciach, nakoniec absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení, potom bola členkou divadla v Trnave, neskôr účinkovala aj v divadle poézie, no a v televízii už sú aj záznamy toho, ako spolupracovala s tandemom Milan Lasica a Julius Satinsky, kde ich uvádzala, zaspievala pesničku a takýmto spôsobom sa tiež zapisovala do histórie. Darilo sa aj po tej speváckej stránke, spolupracovala s viacerými autormi, čo sa týka textov, nebol to len Milan Lasica, pribudali aj v tomto prípade teda Peter Petiška, niečo písal aj Kamil Peteraj, ktorý videl v vzore Kolinskej temperamentnú dámu a ona ňou aj bola. Napokon pesničky typu Keď bola v móde polka alebo Dnes je svadba strieborná sú dostatočne známymi, ale aj Zabúdaj, zabúdaj, zase baladický titul tiež Kamilom Peterajom otextovaný sa stal výrazným a duety s Ivanom Krajičkom predovšetkým Cesta do neba, Nočné rúže tak to sa stalo tiež známym alebo Ponáhľaj sa za ozvenou. Ale zaspievala si aj s Petrom Sedlákom a ďalšími, takže našli by sme toho dosť. Dnes takáto spomienka v rámci aktuálnej petrolejky, ktorá ale samozrejme ešte bude pozerať aj do histórie toho aktuálnejšieho termínu 18. júna, keď v roku 1953 Slovenská národná rada prijala zákon o zriadení Slovenskej akadémie vied, v Spojených štátoch v roku 1977 vyskúšali prototyp raketoplánu Enterprise, ten jeho pôvodný názov Constitution zmenili na základe žiadosti fanúšikov science fiction filmu Star Trek. O dva roky neskôr americký prezident Jimmy Carter a v tom čase najvyšší predstaviteľ Sovietskeho zväzu Leonid Ilič Brežnev podpisovali vo Viedni zmluvu medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom o obmedzení strategických útočných zbraní a stále sa to rieši do koliečka. E, istá e, Sally Wright sa v roku 1983 stala prvou americkou ženou vo vesmíre. Tiež možno spomenúť raketoplán, ale v tomto prípade Challenger. Challenger No a tie zvyšné udalosti to už je to aktuálne obdobie, naskákalo ich asi najviac, oveľa viac ako tie, ktoré doteraz boli spomínané, ale na to si nájdeme priestor e, opäť trošku neskôr. Teraz na nás čaká pohľad do roku 1989, to už bude vstupná pesnička do toho nasledujúceho bloku, ten bude o piatich pesničkách zo strany nielen herca, ale v našom prípade predovšetkým textára menom Václav Kopta, ktorý sa narodil v Prahe v roku 1965 21. júna. No, žije tam dodnes, jeho ocino to bol uznávaný textár Pavel Kopta. No a my si máme možnosť teda pripomenúť práce, pod ktoré sa Vašek podpísal a čo sa týka tej úvodnej pesničky, mnohí môže byť, že zachytili aj originál ABCD od kapely, ktorá si hovorila Radiorama. V tej českej verzii sa pred spevácky mikrofón postavila Linda Finková, sprevádzal orchester Karla Wagnera. Pesnička, ktorá je jednou z takých tých rozjuchanejších, dostala názov CEGC. CEGC zaznieva, tak si môžeme povedať, že to písanie bolo v podstate zdedené nielen po ocinovi, ale aj po dedovi, ktorý bol spisovateľom a snáď práve toto ho predurčilo k tomu, aby sa dal aj na herecké umenie, aj keď v detskom veku údajne chcel byť e, vodičom autobusu a toto povolanie obdivoval vždy, keď ho využíval na cestu mestskú hromadnú dopravu a to bolo skoro stále, pretože rodičia nevlastnili osobné auto. Štúdium herectva nakoniec vyhralo z dôvodu, že mu nešla matematika, chcel sa jej vyhnúť. Na tom Pražskom konzervatóriu vyštudoval hudobno-dramatický odbor spolužiakmi okrem iných Sagvantofy, Michal Suchánek, Lucie Krecarová známa ako Annaka. V roku 1982 si ho potom Karel Smiček vybral do filmu Sneženky a Machři Scenár filmu bol e, skôr taký schematický, väčšina dialogov e, vznikala údajne spontánne na mieste a aj keď sa v jeho filmovej kariére objavili aj ďalšie ponuky, tak úloha Radka prevrátila. dá sa považovať za vrchol po tejto stránke. Tá, to hranie pred kamerou predsa len sa nestalo jeho hlavnou parketou, inak na Pražskom konzervatóriu sa zoznámil aj s manželkou, herečkou Simonou Vrbickou, s ktorou vychovávajú dve céry. Ono mu to prinieslo tá postava po boku aj Jana Antonína Duchoslava e, naozaj veľkú popularitu. Prišli ďalšie ponuky, ale dá sa povedať, že tento titul už nič nedokázalo prekonať. Pesničkovo to ale snáď prekonáme ešte pretože postupne pribúdali aj ďalšie skladby, budeme to tak chronologicky riešiť teraz. Nasledujúca nahrávka je o 5 rokov mladšia a spolupráca dvoch legendárnych dám. Jedna sa stala výraznou po speváckej stránke, napokon 9 titulov Zlatá Slávica hovorí za všetko, tá druhá zase po tej hereckej, hoci aj Hanna Zagorová si zahrala minimálne v tom trháku no a Helena Ružičková, tam je to jasné. No a keď sa spolu stretli za tzv. speváckým alebo hereckým mikrofónom, pretože Helena Ružičková tam toho zase veľa nezaspievala a keď zaspieva, tak v závere to bude výkon, ktorý zase no, skôr bude paródiou, čo si budeme hovoriť. V každom prípade aj spolupráca ich doviedla k tomu, že vznikla skladba s názvom Den jako obrázek. La zona blanca. Když ráno zasněl ptačí chor a slunce stálo nad hlavou, žádný problém, žádný spor, byl konec jarní únavou. Svět jak z dětských obrázků, kde platí právo úsměvu, ten, který zve dobrý drohaničko. Větší <laughs> na celý dům, jako by patřil. Sluníčko svítí, ptáci zpívají. A co by podle vás měli tak asi dělat? Ty hold nemají čase flákat jako někdo, slyšíte? <laughs> Jak ve zlým snu se zhoupnul svět, tak málo někdy stačí. Když si chce někdo zakřičet, druhý ho dohnat k pláči se to někdy stává, hned jak se venku změní tlak, mne se snad rozkočí hlava. Jo, tak paninku bolí hlava. <laughs> to víte, jak se někomu řekne pravda, hned jsou potíže. A já, že tady dřu jako mezek, to je nic. Paní, já bolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tu ten hadr ani nevyštívám. Ale co pak by vás dneska někdo, někdo rozesmál nebo usmál se na vás, slušně pozdravil nebo něco aspoň lidský? Policí bez hlavě klopítám a svět se pode mnou točí. Tramvaj ujíždí, kdo ví kam, od slunce pálí mě oči. jako tělo bez duše Haničko. Kousek života do toho umírání. Snad vám někdo neublížil. Nešlapejte na to mokrý, to bych vás musela vzít hadrem. A zrovna dneska, den jak obrázek a místo, aby se lidi radovali a smáli a těšili se za sluníčka, tak na sebe řevou, že jo. Ještě, že já dokážu vnímat všechny tyhle krásy a, a nenechat si, nechám si zkazit den, jak říkám ten ako obrázek a lidi by vám ho skazili. Ani byste nemrkli. Ani byste nemrkli, lidi by vám ho skazili. Tak to je tiež textárska práca Václava Koptu v prípade melódie, ktorá môže trošku pripomínať aj to takú túňa. Podpísaný je tam Michal David, dnes už spomínaný, vzniklo to v jeho štúdiu MIDA v roku 1994 dnes je teda v hlavnej úlohe ako textár jubilant Václav Kopta. Čo sa týka filmovačiek, tak e, Sneženky a Machři už prekonaní teda neboli. A objavil sa po roku aj v takej malej úlohe jedného zo synov vo filme Noc smaragdového měsíce a v ďalšom roku to bola jedna zo štyroch poviedok Zelená léta z vojenského prostredia. Tie ďalšie filmové úlohy možno na sklonku 90. rokov, keď ako stály člen súboru divadla Semafor hral v niekoľkých filmoch Jiřího Suchého, ale tou prioritou po úspešnej premiére vo filme Sneženky a Machři bolo divadlo, ktorému zostal verný potom a venuje sa aj tej textárskej práci, spolupracuje s viacerými aj poprednými interpretmi, pričom v roku 2008 bolo možné potom vidieť aj pokračovanie Sneženky a Machři po 25 letech. Ešte predtým sa objavil aj v takej malej úlohe barmana eh, v titule Jana Hřebejka U mne dobrý. Tam skončil v mrazáku, <laughs> z ktorého sa potom neskôr podarilo eh, dostať von. No, tá nasledujúca pesnička to už bude spolupráca s Leonou Machálkovou, ktorá ponúkla v roku 1998 prvý album pesničiek s filmov a muzikálov. Giorgio Moroder písal melódiu tej nasledujúcej skladby. Poznáme to z nekonečného príbehu. V českej verzii tomu Václav Kopta dal názov Galaxie přání. Galaxie přání si rozpitváme, tak ten sa zrodil v roku 2014, aj keď samozrejme rekapitulovalo sa, nebolo to práve o tomto období. Išlo o film o speváčke populárnej hudby, ktorá sa po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v 68. dostala do nepriazne vládnucej komunistickej strany a tá z nej urobila nepriateľku socialistického zriadenia, tí vedúci vedia, aj, aj niektorí, ktorí nie sú na vedúcich pozíciách, urobiť z vás naozaj takzvanú, ako sa v Čechách hovorí, zrúdu. Hudobný publicista Jiří Černý označil hlas tejto dámy za dar od pána Boha. Stala sa trojnásobnou držiteľkou Zlatého Slávika v rokoch 1966, 68, 69, aj keď teda ten posledný jej bol odovzdaný až E, trošku neskôr a skôr už bez záujmu médií, no a vtedajší režim ju na 20 rokov umlčal. Potom pôsobila ako hovorkyňa hnutia Charta 77, vychovávala dceru, pracovala ako referentka zásobovania na výstavbe sídlisk a až po 89. jej bolo umožnené vrátiť sa k speváckej kariére, napriek tomu nezanevrela na dobu normalizácie, počas ktorej sa, ako to aj sama komentovala, zoznámila s mnohými úžasnými ľuďmi. Bolo to popri tom aj obdobie, keď prekonala tiež klinickú smrť a bola neustále sledovaná príslušníkmi štátnej bezpečnosti. Režisérka Olga Somerová použila takto vo filme aj archívne materiály z jej kariéry, aj z návratu na scénu v tom 89. ale aj z obdobia tej tzv. normalizácie, pričom za svoje občianské postoje táto dáma obdržala v roku 1995 aj štátne vyznamenanie medailu za zásluhy a v roku 1998 ju uviedli do Siene Slávy v rámci udeľovania cien Akadémie populárnej hudby. V roku 2002 to bola aj cena Tálie a v 2012 získala aj najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Rad čestnej légie. Celý čas je reč o Marte Kubišovej. Projekt s názvom Magický hlas rebelky, ten už má 11 rokov. No a čo sa týka hudby, o tu sa postaral Aleš Březina. No, ten tiež inak v tomto roku bude mať 60 v septembri No a text k tej nasledujúcej pesničke písal práve Václav Kopta, pretože toto je blok jeho textov, jeho prác. Ide o dueto s Anetou Langerovou, ktoré dostalo názov Život není pes. Duše ve mne dýchá své vlastní oči má se jen, když nechám si ho zdát. Já nemůžu být sticha, svých not se sotva vzdám. Chci sama hlídat si svůj prstoklad. Mě občas oči pálí, do stáří chce si hrát. Já s úsměvem si říkám, jsem a víc. Ty sny, co ve mně spali si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví. Svůj dlouhý kabát sticha dám molům na pospas. Když dáma nepospíchá, je v koncích motr čas. alchymista, ti černé z nebesnes, jen jedním jsem si jistá, že život není pes. Tvé modlitby a výzvy snad ze strachu kryl pravdu si nad věcí a dál se usmíváš. Kde tekla krev jsou jizvy a strachem zůstal strach. Tak to je, a co s tím naděláš? Občas ti oči pálí. To stáří chce si hrát, já s úsměvem si říkám, jsem a Ty sny, co ve mně spaly, znovu nechám stát. Tvé křivdy sotva někdo natraví. Ten dlouhý kavát stichá, ať vezme si už čas. Když dáma nepospíchá, je v koncích motr čas osud alchymista. Ti černé z nebes Jen jedním jsem si jistá. Že život není pes. Že život není pes. Že život není pes že život není pes. Že život není pes. Tak nie každý dokáže po takých strastiplných momentoch, akými si prešla Marta Kubišová, nakoniec dospäť do bodu, že bude takto komentovať svoje peripetie. Čo sa týka titulu Magický hlas Rebelky, tak mal aj nesúťažnú premiéru na 49. filmovom festivale v Karlových Varoch, kde získal aj cenu diváka, čo pri dokumentoch nie je obvyklá vec. No a na získanie prostriedkov na dokončenie filmu sa producenti rozhodli získať peniaze aj pomocou tzv. crowdfundingu, to znamená, že sa peniaze snažili nazbierať po menších či väčších čiastkách výmenou za podpísané CD, pozvánku na premiéru alebo uvedenie v titulkoch filmu. Peniaze, ktoré tvorci vybrali, napokon sa snažili použiť na úhradu archívnych záberov a archívnej hudby, bez ktorej by tento film nebol natočený. Spolupráca teda aj s Václavom Koptom. No a keď prejdeme, tak povediať už až do súčasnosti, tak e, vypočujeme si aj hudbu nemeckého pesničkára Reinharda Meja, ktorý sa narodil v roku 1942 v Berlíne a stal sa súčasťou projektu, ktorý v rámci teda českej hudobnej produkcie a scény sa spája aj s muzikálom Troja. To je jeden z produktov, ktorý režíruje a ako scenárista je podpísaný pod ním Libor Vaculík, ako autory hudby aj ďalší páni typu Bohouš Jozef alebo Michal Penk a plus ďalší samozrejme. No a o texty pesničiek sa postaral práve Václav Kopta. Medzi účinkujúcimi je aj e, čo skoro bude spomínaný Pepa Vojtek z Kabátu, ale zaspievala si tam aj a spieva tam aj dcéra Jana Koptová jednu z postav má možnosť alternovať, pretože tam sa zhruba tri postavy vždy alternujú v tej ktorej verzii Menelaosa nestvárňuje len Jozef Vojtek, ale aj spomínaný Bohouž Jozef a prípadne Ladislav Spielka. Na tých ďalších pozíciách nájdeme tiež iné postavy typu Milan Peroutka, Tomáš Novotný, Petr Vondráček a tak ďalej a tak ďalej. V každom prípade um, ide o príbeh, ktorý je zo starovekého Grécka a takto má možnosť ožiť v muzikálovej verzii keď Spartania uzatvárajú mier s Trojou a Menelaos, spartianský kráľ, usporiada slávnosť, na ktorej sa trojský princ Paris zalúbi do manželky hostiteľa Heleny. Tak toto niekedy býva. Bol varovaný, ale nie, srdcu nerozkážete. Objavujú sa tam aj silné veci. Tá nasledujúca už koluje medzi ľuďmi s názvom Své syny nenechám si vzít. A ono nám to pasuje aj k tej aktuálnej súčasnosti. Mám pro vás mocné jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadešila ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, život žádá. Své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít. Vedl jsem své syny k boží bázni, že každý boží tvor má právo žít. Že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit. Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, nesnad musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim pánům, zimy nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít. Své syny chránit mám, jsem jejich matka. Já přivedla je na svět s bolestí. Proč cesta hrdinů musí být krátká? nechám je přijít na cestí. Už nechci vidět svět jen spoza mříží, už nikdy nechci hlavou do zdi být. Už vím, že velké vítězství se blíží, své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít. Točí se svět po pravčích špalků, ať nestraší nás stíny šibenic. Ať zatracen je ten, kdo vede válku, ať je všude mír, já nechci víc. Prý není větší hřích, než je válka, bez boje se může vítězit. Proč dělí nás ta nekonečná dál? Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám boží básni. Že každý boží tvor má právo žít. Že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit. Teď nahlas říkáme těm vašim plánům, že nad lží musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim pánům Sve si nechám si vzít. Sve si nechám si vzít. Sve si nechám si vzít. Sve si nechám si vzít. Své syny nenechme si vzít. hodné aj do aktuálnej doby. Tak takto sme si mali možnosť e, pripomenúť muzikálovú záležitosť s názvom Troja, kde sa objavil teda aj legendárny Achillus, ktorý nakoniec skončil ako skončil, zasiahnutý šípom do tej svojej povestnej pety. No, Václav Kopta ako textár práve podpísaný aj pod túto záležitosť, ktorá sa určite vydarila aj podaním tých, ktorí sa zúčastnili ako interpreti. Aj jeho samotného treba vyzdvihnúť ako autora slov. Podarilo sa mu vyskladať veľmi zaujímavý, pútavý text. No a uzavrelo to teda blok, ktorý bol postavený práve na jeho prácach pri príležitosti tej 60 -ky. My si poďme povedať niečo, čo žiaľ teda stálo životy aj mnoho nevinných ľudí z toho ostatného obdobia, 18. júnový deň, priniesol ešte aj udalosti v tom období rokov 2002 až 2023. To si teraz budeme pripomínať pred pohľadom na iné boisko, lebo toto nás čaká v nasledujúcich chvíľkach. Palestínsky samovražedný atentátnik v roku 2002 nechal explodovať výbušninu v jednom z jeruzalemských autobusov. On sám a ďalších najmenej 19 Izraelčanov vtedy prišlo o život. Išlo o najsmrtonosnejší útok v Jeruzaleme od roku 1996. Lídry Európskej únie sa o dva roky neskôr dohodli na vôbec prvej ústavnej zmluve pre nanovo zjednotený kontinent, ale či je úplne zjednotený, to sa nedá úplne povedať. Vtedy sa prekonávali spory o rozdelení moci, národnej suverenite a aj o tom, či v Euroústave má byť zmienka o najvyššom, o pánu Bohu. Kazachstan v roku 2006 vypustil svoj prvý komunikačný satelit. Dostal sa tak do klubu tzv. vesmírnych veľmocí, hoci teda bolo by fajn, keby najskôr bolo na Zemi všetko po poriadku a potom sa lietalo v oblakoch a nad nimi. Slovenský diplomat Miroslav Lajčák v roku 2007 bol vymenovaný Európskou úniou za osobitného vyslanca pre Bosnu a Hercegovinu. Funkcie sa ujal 1. júla toho istého roku, keď nahradil Nemca Christiana Švarca Schillinga a prebral tak aj post vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva. Pre tieto teritória oficiálne mandát odovzdal svojmu nástupcovi v tejto funkcii rakúskemu veľvyslancovi Valentínovi Inskovi, ktorý ho prebral potom 26. marca 2009. Mestská rada v, e, vo Florencii v roku 2008 zrušila veľmi dôležité rozhodnutie, ktorým pred 700 rokmi z mesta vyhnali básnika Dante Alighieriho. Autor božskej komédie mal zákaz v roku 1302 od súdu a keby sa vrátil do Florencie, tak by mu hrozila poprava, takže po 700 rokoch si určite už vydýchol. Aj takéto veci sa niekedy zvyknú riešiť. V roku 2009 e, vtedajší čínsky prezident Hu Tchao pricestoval na dvojdňovú návštevu Slovenskej republiky. Išlo o historicky prvú návštevu najvyššieho ústavného činiteľa v ére samostatného Slovenska. Poslanci Národnej rady v ten deň odhlasovali aj zákon o vzniku špecializovaného trestného súdu so sídlom v Pezinku. Za zriadenie súdu hlasovalo 119 poslancov. Stále tu máme niečo špecializované a špeciálne, ale že by to viedlo aj naozaj k nejakým nápravám, to zatiaľ veľmi necítiť. Poslanci Národnej rady o 4 roky neskôr zase v tajnej voľbe zvolili za kandidáta na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. V roku 2013 tiež Slovensko poprvýkrát predalo štátne dlhopisy na japonskom trhu. Slovenská republika predala dva typy dlhopisov, celkovo za viac ako 235 miliónov eur. Išlo o prvé slovenské bondy don, denominované v japonských jenoch Španielský kráľ Juan Carlos, ktorý bol korunovaný v novembri 1975 po takmer 39 rokoch na čele monarchie podpísal v roku 2014 v Madride abdikačné listiny. Do polnoci ale naďalej zostal hlavou štátu. Jeho nástupcom sa stal potom 19. júna jeho syn, dovtedy korunný princ Felipe odvtedy teda španielský kráľ Filip VI. Pred desiatimi rokmi v priestoroch východoslovenskej galérie v Košiciach otvorili prezidentskú knižnicu zo súkromnej knižnej a audiovizuálnej zbierky bývalého prezidenta Rudolfa Šustera. Prístupná bola aj pre širokú verejnosť ako špecializované pracovisko verejnej knižnice Jána Bokátia vo Vatikáne zase oficiálne predstavili novú encykliku pápeža Františka, ktorá sa venovala prevažne problematike ekológie, v poradí druhá encyklika s názvom Laudato Si, čo by malo byť buď pochválen súčasnej hlavy alebo teda vtedajšej súčasnej hlavy katolíckej cirkvi, keďže vieme, že dnes už to teda neplatí ostro kritizuje alebo kritizovala konzumnú spoločnosť, ničenie životného prostredia a podriadovanie politiky ekonomickým záujmom, ale ľudstvo si len povzdychlo a zase si šlape rovnakým spôsobom aj v súčasnosti, aj po tých desiatich rokoch a to určite aj mnoho veriacich. Posledná udalosť tá je predsa len taká tragickejšia zase, má dva roky. Môže byť, že ste zaznamenali v tento deň informáciu o tom, keď pri pokuse o prehliadku vraku Titaniku došlo v Severnom Atlantiku k implózii mini ponorky zvanej Titan s piatimi ľuďmi na palube a keďže boli už dosť hlboko, tak bolo jasné, že záchrana bola nemožná, všetci tam zahynuli. Tak takéto veci ponúkol 18. jún v rokoch, v tomto prípade nie tak dávno minulých. Jednotlivcov si ešte tiež popripomíname, ale teraz už je čas na tzv. trikolóru. Dnes to bude ovplyvnené udalosťou spred 210 rokov, keď došlo na už spomínanú bitku pri Waterloo. No, ten najdôležitejší element cisár Napoleon Bonaparte, ktorý tam utrpel teda zdrvujúcu porážku, sa po rokoch objavil aj v pesničkách, tak si tri pripomenieme. Dve opäť z českej strany, jedna bude zo slovenskej. Začneme Myškom Tučným, skupinou Greenhorns, ktorá už na začiatku 70 rokoch, rokov ponúkla svoje vaterlo v tej nasledujúcej podobe. vím, to svoje válilo. Já hocha znal jsem, estos to svoje má. 17. máj roku 1970 sa písal, keď sa to v štúdiu v Břevnove všetko dokončilo. Text Honzu vyčítala v podaní Miška Tučného skupiny Greenhorns. Teď sa potom objavil aj na singlíkoch. A v roku 1970 sa postíhalo, ale ono to bolo ovplyvnené udalosťou, ktorú máme dnes v kalendári, keď pri meste Waterloo eh, sa odohrala bitka 18. júna 1815, v ktorej francúzske vojská Napoleona Bonaparteho utrpeli definitívnu porážku od spojených pruských, anglických, holandských, nasauských a brunsvických vojsk. Bitka znamenala koniec Napoleónovho stodňového cisárstva, Britské a pruské vojska porazili francúzsku armádu pri meste Waterloo v strednom Belgicku. No a ukončila tak teda e, veľkú éru, úspešný vojenský vodca Veľkej francúzskej revolúcie v roku 1789 Napoleon I z rodu Bonaparte bol v rokoch 1804 až 15 tým samozvaným cisárom po mnohých víťazstvách v celej Európe, Porazil Talianov, Rakúšanov, podnikol aj ťaženie do Egypta. V roku 1812 zautočil aj na Rusko, dopadlo to neúspešne. O rok neskôr bol porazený pri Lipsku, v 1814 abdikoval, vypovedali ho na Elbu, odkiaľ ušiel a bol potom opäť porazený práve pri Waterloo a ono sa to premietlo aj v ďalšej pesničke. Originál úspel na Eurovízii v podaní skupiny ABBA, to vieme všetci, v 74. a v tom istom roku sa s tým, pokiaľ ide o slovenský text, pohral dnes už spomínaný Alexander Karšaj a objavilo sa to v spevníku Evy Kostolániovej. Yeah morí. Máš ja som smutná, ako Bonaparte pri Waterlo smutný bol. Z lásky sa dými jak smiel, keď v sa stráca môj cieľ. Waterlo, práve sa skončila vojna. krásny môj zámer. Batelo, zostáva mi len moje batelo. Oh, oh, oh, zostáva mi len moje batelo. Hlasiel, myslel z takých úst, ktorých mala by smieť len láska. Odšiel, kam šiel, jak víťaz, stiahol privatelo z mojich pekných snov. Z lásky sa dými, jak stiel, on ďalke sa strácal, keď šiel. Platelo, práve sa skončila vojna tá. Platelo, lásky sa víli jak sviel a v járke sa strácal, keď šiel. Vatero, zmietlo mi krásny môj záver. Vatero, zostáva mi len moje vatero. Napoleon Bonaparte bol ročníkom 1769, zomrel na Svetej Helene, ale to bol ostrov, nie nejaká dvojnoha. V máji 1821 dokázal poblázniť mnohých a preto sa dialo aj to, čo sa dialo, hoci je oslavovaný, má za nechtami veľa krvi, veď napokon nielen to Waterloo pripravilo o život množstvo bojovníkov, bola tu aj tá spomínaná v podstate bitka pri Borodine, zriedkavo nazývaná aj bitka pri Moskve medzi Napoleonovou Grande armé, veľkou armádou a ruskou cárskou armádou vedenou polným maršálom Michailom Kutuzovom, ktorá sa uskutočnila 7. septembra 1812 pri obci Borodino 125 km západne od Moskvy a bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou tzv. ruskej kampane, ktorej sa zúčastnilo viac ako 250 tisíc mužov a vyžiadala si približne 70 tisíc obetí. No, žiaľ, takéto veci sa tiež diali v histórii a dodnes si mnohí nedajú pokoja a týmto smerom sa stále snažia hroziť, ale aby to napokon pre nich nedopadlo tak, ako to môže byť, že ospevuje čiastočne aj nasledujúca pesnička. To budú roky 90. Tvorba Romana Horkého, lídra skupiny Kamelot, pesnička pod názvom Dopis z Borodina. Tá sa objavila na albume s názvom Zemne Antilop a tiež spomína práve meno Napoleona Bonaparteho. Píšu vám, drahá volera, řádků pár plných důvěry. Jsem žebráka na důstojník své armády. Platím daň vlastní krutosti a všude mráz lezoucí do kostí a do svítání chybí možná hodina. Tady u porodina jako ví, hořela Moskva, teď na koních hordy kozáků nás ženou a pán Bonaparte odjel sám prahávali na úsměv váš a scénu opery na elizejská pole a žár Paříže tiež na smutnú časť histórie všeobecne, hoci Francúzi sa dostali aj do Moskvy, ktoré, ktorú teda zachvátili aj obrovské požiare, tak e, Napoleon sa zachránil údajne len so šťastím. Považuje sa táto bitka pri Borodine za francúzske taktické víťazstvo, keďže svojho protivníka z boiska vytlačili a Napoleonovi sa tak otvorila cesta do hlavného mesta Francúzske straty boli síce veľmi vysoké, ale stále nižšie ako tie ruské. A aj keď sa to považuje za jeho víťazstvo, historici to skôr vidia ako Pirhovo víťazstvo, ktoré vyjadruje len také formálne úspechy. V skutočnosti to zase až takým víťazstvom nezvykne byť. Jadro ruského vojska e, sa stiahlo Napoleon nedocielil jeho zničenie, neprinútil cára k jednaniu o miery. Obe strany utrpeli vážne straty, ani jedna z nich nedokázala dosiahnuť svoje taktické ciele a samotná bitka nemala jednoznačný výsledok, hoci obe strany ju vyhlásili za svoje víťazstvo. 11. septembra cára Alexander I povýšil Kutuzova do hodnosti generála, polného maršála. No, aj v literatúre sa to objavuje. Opisované to je aj v titule Vojna a mier. Francúzskú armádu v tomto titule je možné nájsť e, ako prirovnanie nejakej obrovskej divokej šelme a Kutuzova k skúsenému lovcovi, ktorý strieľa šípy s následným útekom. Šelma, ktorá je nutená prednasledovať ho vo vydrancovanom prostredí, kde nie je dostatok potravy, nakoniec podľahne strate krvi zo svojich rán a zomiera. No, niektorí vojaci žiaľ zomierali aj od hladu a od zanedbania starostlivosti, hoci vojku, vojnu ako takú dokázali prežiť. No, najlepšie by bolo takéto veci vôbec v historických análoch nenachádzať, ale sme nepoučiteľní, o čom svedčí aj súčasnosť a stále sa tu nájdu takí, ktorí dokážu ľuďom pomútiť mozgové závity a premýšľanie a klieska sa, keď niekto chce zdvihnúť vojnovú zástavu a nepremýšľa sa nad tým, aké to môže mať aj katastrofálne následky. Nechajme ale vojnu vojnou, poďme sa venovať niečomu, čo možno v pesničkách bude tiež pripomínať určité techtle mechtle medzi ľuďmi, to, že na nás čaká ešte aj pesničkový bojovník Pepa Vojtek, ktorého 60. narodeniny tiež klopú na dvere. 21. júna si ich bude pripomínať tento český rokový spevák, hlavne skupina Kabát, to je teda tá domovská formácia, ale sú tam aj muzikálové a herecké skúsenosti. Tiež bol porodcom v televíznej súťaži alebo v súťažiach. No a od roku 1988 ako hlavný spevák skupiny Kabát, ktorá sa stala jednou z najúspešnejších v rámci hudobnej histórie Českej republike, pretože niekoľko českých slávikov, potom vytvorenie návštevníckého rekordu na koncertnom turné, to sa odhaduje na približne 250 tisíc divákov z roku 2007 by mal byť tento údaj, keď oslavovali na Pražskom vypichu v 2014, tak tam údajne dorazilo 75 tisíc divákov, čo bol tiež návštevnícky rekord domáceho interpreta. V 2019 si pripomínali 30 rokov existencie a usporiadali zase po čartech veľký turné. No a za úlohu v muzikáli Mephisto si Pepa Vojtek odniesol cenu Tálie v roku 2016 z divadla Hibernia, takže je na čo spomínať aj v dobrom, aj na albumy, ktorých by malo byť 12, tak si teraz pár pesničiek v tej záverečnej polhodinke pripomenieme. ďalších nahrávkach, vyučený opravár telefónov, Pepa Vojtek, e, svojho času aktívny aj ako futbalista, ktorý ešte nič nenasvedčovalo tomu, že by sa z neho v 90. rokoch mohla stať roková hviezda a spevák, ktorý bude mať možnosť za sebou e, ťahať vláčik s názvom Kabát a dotiahnuť na koncertné miesta množstvo návštevníkov bažiacich práve po takejto muzike. Kabát bol založený v roku 1983 v Tepliciach, kamaráti zo školy, bas-gitarista Milan Špalek, gitarista Tomáš Krulich stáli na začiatku, v 85. boli niektorí členovia kapely odvedení na vtedy povinnú vojenskú službu, takže približne na 3 roky bola činnosť pozastavená, no a v polovičke roku 1988 obnovili činnosť, vtedy už ako trash metalová formácia a prišiel aj Pepa Vojtek, aj bubeník Radek Hurčík. Podľa e, kapely došlo k zlomu v 89., keď natočili dve pesničky na kompiláciu Rockmapa a o rok neskôr aj ďalšie dve na sampler s názvom Ultra Metal, prvé demo s názvom Orgasmus, tak to sa nahrávalo tak v rokoch 89-90 ešte tedy neoficiálne bolo šírené medzi poslucháčmi na audiokazetách a mali možnosť potom sa dať dohromady v zostave, ktorá zostala e, rovnaká až po súčasnosť obsadili aj tretie miesto v ankete Objav roka e, vtedy so skladbou Koleda Koleda No a v roku 1991 prišli na trh vďaka vydavateľstvu Monitor so svojím prvým albumom. Ten dostal názov Máji motorovou. Na vydaní platne má veľkú zásluhu aj Petr Janda z Olympiku, ktorý kapele umožnil zverejnenie niektorých pesničiek práve na projekte Rockmapa a tam si ich všimli ľudia z vydavateľstva a ponúkli kapele spoluprácu. Albumu sa predalo vtedy 69 tisíc kusov a vďaka tomuto úspechu vyhrali aj Andela v kategórii Objav roka, zároveň aj tretie miesto vo viedenskej súťaži talentov a s vydaním prvej platne sa management kapely teda rozbehol tým spôsobom, ktorý v podstate dobre naštartoval všetko to dianie okolo kapely a spolupráca vydržala vtedy až do roku 1999. Samozrejme prichádzali ďalšie produkty, tá nasledujúca nahrávka kapelu zviditeľnila výrazne aj u poslucháčov, ktorí až tak veľmi k tej rokovej muzike sa neobracajú. Ono sa to stalo titulným songom tretieho albumu, dvojka je z 93 Dostala názov Devky tyto znají no a tou trojkou sa stalo práve Coloredo. Táta vždycky říkal lochu žádný strachy, Seš kovboj v Kolorédu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás narvaný kapsy, prsteny, řetězy zlatý. Tam kolem krku míští indiáni mají a ty, co nemakají, tak jsou nejvíc bohatý. Musím si pohnout do káry, okolo bydlej, šery se na jenom hezky usmívá. Kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zmytlej, házej mu kosti za to, že se nedívá. Místo krav tam nelžu vám, prej pasou holky, a když jim nezaplatíš, vyrazej ti deš. Ale síkve to tam nebude tak horký, místo na koních tam jezdej medvědem. Keď sa ešte vrátime k dvojke, devky to znají, tak celkom rýchlo sa postupovalo, za dva týždne boli pesničky natočené, obal platne, o ten sa postaral maliar Petr Urban, no a k tomu aj kabáti potom venovali pesničku s názvom Pivrnec, k propagácii albumu vyrazili aj na veľké turné, ktoré vzbudilo záujem, koncert v Lucerne, ten sa podarilo vypredať 3 dní pred začiatkom vystúpenia a súčasne bol vyhlásený aj za akciu roka. Albumu sa nakoniec predalo približne 85 tisíc kusov, čo sa teda podarilo prekonať aj počet predaných kopií predchádzajúceho albumu toho prvého, no a v septembri 94 to bola trojka Coloredo, za ktorú získali za dva týždne zlatú platňu za vtedajších 25 tisíc predaných e, kusov hudobných nosičov. Na konci novembra to bola aj platina, lebo sa prekročila hranica 50 tisíc. No a obidve ocenenia si Kabát teda vyzdvihol na vypredanom koncerte opäť v Pražskej Lucerne. S touto platňou sa zároveň dostali aj do médií výraznejšie, paradoxne vďaka <laughs> tejto bluegrassovo ladenej pesničke, ktorá bola skôr zamýšľaná len ako taká vsúka vtipná, no ale tento album sa stal aj najúspešnejšou štúdiovou nahrávkou v histórii kapely. Predalo sa približne 96 tisíc kópií. No a pieseň Jak ti šlapou kabáti sa neskôr stala aj hymnou českého hokejového týmu, ktorý v 96. získal titul majstra sveta. Nasledovali ďalšie produkty Zemne plná trpaslíku, ktorá mala mať pôvodne názov Snehurka je negr, ale toto si nakoniec netrúfli použiť, lebo mohli by dôjsť aj rozporuplné mm, odozvy od fanúšikov. Celkovo sa to vyšpahalo na 82 tisíc predaných nosičov. Pepa Vojtek neskôr o tomto albume s odstupom času e, prehlásil, že je to jeho najmenej obľúbená profilovka a to predovšetkým z dôvodu štúdia, v ktorom sa točilo. K propagácii tohto albumu vyrazili tiež na turné v 96. No a nasledovalo opäť uzavretie sa do štúdia, konkrétne teda do štúdia na propasti, aby natočili ďalší radový profil a ten vyšiel potom v oktobri 97 pod názvom Čert na koze jel. Ten obal, ktorý nadvrhol Martin Lepka, znázorňuje čerta sediaceho na ženskom poprsí. Ten sa podľa niektorých novinárov podobal vtedajšiemu predsedovi vlády Václavovi Klauzovi, textár, basgitarista kabátu Milan špalek ale túto teóriu odmietol so slovami, že ide len o čertíka, ktorý mu môže byť tak maximálne podobný. Albumu sa nakoniec predalo 72 tisíc kópií a kapela sa v tom istom roku umiestnila v rámci ankety o Českého Slávika na 11. mieste. Z tohto projektu si dovolím povytiahnuť podobne možno recesisticky ladený titul, ako tomu bolo v prípade pesničky Coloredo, pretože sa tam objavila aj skladba s názvom Lady Lane. Jo, tenkrát bylo vedro takový, že rovnou do huby lítali mi pečený holuby Nejakej optik povídá vám přišel o oči, no všechno bylo zkrátka na ruby. A když se začal měsíc topit v řece Missouri, na suchej kašel zašel, to se ví. Mouchy jako salata tančili Charleston a krávy měly oči jalový. Jo, tenkrát prvně jsem tě spatřil, moje krásná Lady Lane. Já věděl hned, že nebudeš jen mou. Stovky chlapů platí zlatem za jedinou noc a když se po všem plivnou za tebou. Máš hladný boky, štílej trupa páru jako bej, tvý kor štěstí už se roztáčí. A jak tě narvou uhlin zíry, tvý se valí, jo potom už ti nikdo nestačí, jen já vím, Lady Lane je loď, co vozí chlapy na Klondike, co zlatem zaplatí za vlastní hrob. řeknu vám, já tam byl a na týho díl nastal časem svým. Svojí trubkou jazzovou dva mne přizabil, když řekli o mne, že jsem línej flik. Já ve štínu chvíku čekal, až si na bol a potom s nima karty hrál. Každý z nich měl pocit, že je dávno za vodou a já jim tenhle pocit prostě vzal. Já vím, že bez práce jsou koláče a vždycky jenom zapláče ten, co se na ně celou dobu zve. Zničili je to sedět na ťa, že nic nevědět není to z mojí hlavy bohužel. Ten, kdo hraje, vyhraje, ten druhý smůlu má a já jsem pro tu lámu z kanty Není lepší potěšení, jestli náhrama, zvednou kotvy a jednu dál věřte, že když tě chytnou, tak už budu dávno za vodou. Já i moje krásná Aj krásna Lady Lane. Súčasťou dnešného výberu pri príležitosti 60. narodenín Jozefa Vojteka, speváka skupiny Kabát. V nasledujúcom období ponúkli aj albumový produkt s názvom Megahu. To sa písal rok 1999. Na obale sa objavila fotka cikajúceho bezdomovca, o ktorej kolovala tiež fáma, že to tam má gigantický roz gigantické rozmery. No, sú takí, ktorí e, riešia všeličo možné aj to, čo nakoniec v skutočnosti môže byť úplne inak. Megahu sa predalo 50 tisíc kusov. Kapela poprvýkrát v histórii sa umiestnila aj v prvej desiatke v rámci Českého Slávika na 9. mieste. No a začalo sa rekapitulovať pomaličky. Po produkte Go Satane Go z roku 2000 došlo na titul Suma Sumárum z novembra 2001, kompilácia, ktorá bola o dvoch CDčkách. Na prvom eh, sa objavili teda pesničky, ktoré slávili úspech. Na tom druhom CDčku zvukový záznam z koncertu, z turné k predchádzajúcemu albumu Go Satane Go. A tejto kompilácie sa predalo viac ako 130 tisíc kusov, stala sa vtedy najpredávanejším albumom kapely. Získala 6-násobnú platinu a tiež tam bola nová pesnička ponúknutá. V tom čase taký titul trošku nenápadnejší, ale nakoniec sa stal jedným z najvýraznejších a dodnes už nechýba na koncertných vystúpeniach tejto kapely, ktorá si túto pesničku mala možnosť zaspievať aj s Jarkom Nohavicom, prekvapujúcim hostom na jednom z takých výnimočných vystúpení. My ponúkneme samozrejme tú základnú verziu pretože pohoda by asi dnes tiež nemala chýbať v tom našom výbere. tě rovnou k nám, kolem louky lesy hej na brána, všude samá kráva, samej vůj všeobecnou pohodu. Máme hujem, žito, chleb i sůl. Když se u nás ty poberou, řešit, co nejde, co na tom sejde my máme čas. Chlapi někdy trochu prudký jsou, holky s motykama tancujou, zraní rosou táhnou do polí. Nikdo se tam nikam nežene, máme traktory a ne, až to spatříš, ledy povolí. Když se u nás chlapy poberou, tak jenom nožem, anebo sekerou, si mě tam dlouhý noci jsou a tuhej mráz. Jak jsou naše cesty za vás? jedou Elni si moc dobře nevedou Solej sirky, a tě nevidějí. Když se u nás chlapy poperou Tak jenom nožem, anebo sekerou Znikne tam nož Vidle a Lopaty necháme teraz bokom. Ešte by sme sa mali pozrieť aj na iné mená, ktoré máme dnes v kalendári, aby sme postihali pospomínať aj ďalších oslávencov. Zaslúžia si pozornosť počase, napríklad aj italianský knih tlačiar a vôbec vynálezca tlače Nuot, Otaviano Petruči, bez ktorého by muzikanti tiež boli v riadnej kaši. Bol ročníkom 1466 z tých vzdialenejších ešte Charles-Louis Alphonse Laverán, francúzsky lekár, bakteriológ. Je tu jubileum 180 rokov od narodenia. Stal sa nositeľom Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu za cenné objavy o prvokoch ako pôvodcoch chorôb, hlavne v prípade malárie. Janko Borodáč, ktorý sa stal ako rodák z Prešova neskôr jedným zo zakladateľov a budovateľov slovenského profesionálneho divadla, tiež vstúpil do histórie, do dejín. Ročník 1892 bol divadelným režisérom, hercom, pedagógom aj prekladateľom. Janko Roháč, ďalšia výrazná postava histórie, ten sa narodil 18. júna 1932 v Nitrianskom právne. Stal sa divadelným, filmovým, televíznym a hudobným režisérom a veľmi výrazným, ceneným, obľúbeným, hlavne v Českej republike napokon vytvoril toho veľmi veľa. Dobře placená procházka, návštevné dni Miloslava Šimka, Jiřího Grossmana, Hovory H s Miroslavom Horníčkom, Ďalej byli jednou dva písaři, televízny seriál, kde aj Miroslav Horníček po bolku Jiřího Sováka zahviezdil. Z tých televíznych filmov hlavne Traja chrobáci. Zomrel veľmi skoro, konkrétne 5. oktobra 1980. Z hudobného sveta treba povytiahnuť aj legendu menom Paul McCartney, ten si dnes pripomína 80 tretie narodeniny Sir James Paul McCartney, rodak z Liverpoolu, britský hudobník, skladateľ, producent, ktorý sa preslávil samozrejme ako člen legendárnych chrobákov skupiny The Beatles. Skladba Yesterday je podľa Guinnessovej knihy rekordov najvyužívanejšou piesňou v dejinách populárnej hudby. Samotný Paul McCartney je považovaný za najúspešnejšieho hudobného skladateľa všetkých čias v tom ostavnom období sa mu podarilo prekonať tiež nejaké tie rekordy ako najrýchlejšie vypredaný koncert, ten, ktorý sa konal 30. oktobra 2005 v Omahe, tak lístky boli vypredané za 14 minút. Tak to je tiež niečo, čo zostalo nepovšimnuté, alebo nezostalo nepovšimnuté. No, Patricia Janečková, tá bola ročníkom 1998, narodená v nemeckom Minkbergu, česká speváčka slovenského pôvodu, ktorá absolvovala aj ako víťazka súťaž Talentmania. Tomu spevu sa venovala od 4 rokov. E, poprvýkrát absolvovala vystúpenie na javisku divadla Antonína Dvořáka v Ostrave, keď aj poprvýkrát účinkovala s Ostravskou Janáčkovou filharmóniou po víťazstve v tej talentmánii v spolupráci s hudobným skladateľom, dirigentom a producentom Oskarom Róžom vydala aj svoj prvý album. Neskôr študovala operný spev na Ostravskom konzervatóriu. V novembri 2014 sa stala víťazkou 14. ročníka celosvetovej speváckej súťaže Concorso di Musica Sacra v Ríme Súťaž e, bola zameraná na mladých interpretov duchovnej hudby do 36 rokov. Žiaľ, prišli potom zdravotné problémy a jej životný príbeh skončil 1. októbra 2023, mala iba 25 rokov. Bratia Kačinsky, Lech a Jaroslav, ročník 1949, dvojčatá, poľskí politici, obaja prezidenti, ale ten prvý, keďže zomrel pri páde lietadla pri Smolensku v roku 2010 túto pozíciu opúšťal teda takýmto spôsobom a e, to bol Lech Kačínsky Jaroslav ten sa teda stal prezidentom po jeho tragickej smrti no a ešte tu máme Izabelu Rozelíny, ročník 1952, talianskú modelku, filmovú herečku, e, známu aj z filmu Davida Lynča Modrý zamat. To by mohla byť jedna z posledných. Keď sa pozrieme ešte do toho hudobného kalendára, tak nedá nespomenúť ešte Alison Mojet, e, ktorá ako dcéra francúza a angličanky sa narodila v roku 1961, stala sa speváčkou a skladateľkou. V 82. vytvorila spolu s Vincom Clarkom skupinu Jazú a už v máji toho istého roku ponúkli aj prvý a úspešný single pesničku Only You ktorá sa vyšvihla na popredné pozície dobových hitparád a v podstate sa stala jednou z najznámejších, ktoré kedy ponúkli. Takže to by mohlo byť v podstate všetko z tých narodeninových predrozlúčkov, ktorá ešte bude predchádzať jej aj zoznam tých odchádzajúcich. Než sa k nám priblíži, tak si poďme vypočuť e, úvahu nad tým, čo sa všetko okolo nás deje v podaní Pepu Vojteka a bude sa zvažovať, či vôbec veci boli tak, ako boli ponúknuté a vráti nás to k albumu Korida, ktorý bol kapelou Kabát ponúknutý v roku 2006. Kto ví jestli? To je názov nasledujúcej nahrávky. Kto ví jestli? Jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy A proč kope kolem sebe, kdo se topí Jaký sval to zemí otáčí Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří možná proto, aby zbyla Je flekatá jak dal je černobílá Chudá holka s dechem nestačí No a co vítr? severní vítr nemusí být rovnou krutej. A v téhle zemi na prameni panák dutej. Přeju vám nervy pevný jak železný dráty. Ať stojí při nás všichni svatý. Všechno je jinak. Nastaná země chrlí nežavý žahýlávy Děti na stráni hledají fialový krávy Jak pravda vypadá, kdo z vás to ví Nikdo ji neznám, stejně jak rychle objeví se, rychle zmizí Doufám, že nelže a je pořád stejně lizí, A slzy na Pavlači neroní senzory, taj kolem hlavy. Nosí nám tajný, ale zaručený zprávy. A taky dary, který bojíme se vrátit. A to si pište, že budem platit. Yeah. Jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy A proč kope kolem sebe, kdo se topí Jaký sval to zemí otáčí Jak je to s pravdou S pravdou se šetří možná proto, aby zbyla Je flekatá, je dalmatý, je černobílá Chudák obkaz nestačí jak vypadá Nikdo ji neznám, stejně jak rychle se, rychle zmizí. Doufám, že pořád stejně a na nerodí. jestli, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stop, se se to No, taká trošku konšpiračná pesnička pred finále čo sa týka odchádzajúcich, z 18. júna nám vyskakujú ešte iné letopočty. Pred 97 rokmi sa to uzavrelo po tragickej záchrannej akcii v prípade legendy menom Roald Engelbert Grauning Amundsen bol polárny bádateľ, cestovateľ, ktorý ako prvý dosiahol južný pól v roku 1936 zomrel ruský spisovateľ a dramatik Maxim Gorký, vlastným menom Alexej Maximovič Peškov. Medzi jeho najznámejšie diela sa zaradili román Matka, divadelné hry Meštiaci alebo Na dne, prípadne prózy Do sveta, Moje univerzity. Ďalšia postava Jean Delanoy, francúzsky filmový režisér, ten zomrel v roku 2008 Jeden z jeho najznámejších filmov to je titul Zvonár u Matky Božej, nakrútený podľa románu Viktora Iga. Hlavné úlohy tam stvárnili Gina Brigida a Anthony Queen. Vladimír Koza, to bol český lekár, príkopník transplantácie kostnej drene, medzinárodne uznávaný odborník, ktorý stál začiatkom 90. rokov minulého storočia pri zrode Českého národného registra darcov drene Spolupodielal sa aj na vzniku nadácie pre transplantáciu kostnej drene a realizoval aj prvý zákrok v niekdajšom Československu. Zomrel pred 13 rokmi, podobne ako britský komediálny herec Viktor Spinetti, ktorý si zahral aj v troch filmoch skupiny Beatles. Eva Klepáčová, to bola herečka, predstaviteľka Káče z rozprávkového titulu Hrádky s čartem, Zomrela tiež v roku 2012, bola manželkou herca a speváka Jozefa Zímu. No a Anouk Aime, to bola francúzska herečka, držiteľka niekoľkých filmových cien, známa najmä úlohami vo filmoch Sladký život a Muž a žena. Zomrela pred rokom, v tom si titule Muž a žena si zahrala pod boku Žána Luisa Trintiňána, ktorého sme v podstate spomínali v predchádzajúcom Eh, dni v rámci vykopávok, keďže to bol tiež jeho odchodový deň. Takže toľko aktuálna Petrolejka, rozlúčková skladba, tá nám pripomenie zatiaľ to najčerstvejšie zo strany skupiny Kabát, album s názvom El Presidento, ktorý bol ponúknutý v oktobri 2022, točilo sa 3 roky v štúdiu v Unhošti No a nakoniec to bolo o 13 skladbách, medzi nimi figuruje aj nahrávka, v ktorej sa nostalgicky spomína na doby, keď ešte Rumcaj zmiloval manku, to znamená muž ženu predovšetkým a vzdycha sa tam aj nad inými vecami, tak si to poďme pripomenúť a opäť niekedy pri Petrolejke sa teším do počutia. se narodil, pak vynalezli kolo. Padali zdi, osnatý dráty a za mnou stáli všichni svatý. Na malou chvíli vrátit se zpátky, ochutnat na poprví zakázaný látky. Opít se v tanečních vráchovo kvádru, spocenej jak z kabince na zkoušení hadrů. blbý keci, na hrachu klečet, pro svojí první orku do polštáře brečet to bylo tenkrát, to svět měl ještě koule, kolena rozbitý a hlava samá vole. To je jenom caj s to bylo kolem roku 90. Odešel pes a čtyři a noci měli kouzlo, že se nedalo spát. Stepovat v dešti a nemít strachy, o svoje děti a našetřejí prachy, milovat ženu celého srdce S falešným pocitem, že držím trumfy v ruce Tenkrát tu byla a už tu nejsi Tak šlapu na plyn jako šofér slečny Daisy A tajně doufám, že vzpomeneš si Na horký léto roku 90 To je šerp